Dobar dan, slušajte Vidi podcast. Danas je srijeda 5. svibnja 2010. Nalazimo se na Dors Plus 2010 konferenciji. E, sa mnom je Tonimir Kišesondi sa Fakulteta organizacije informatike. Tonimir, dobrodošao. E, pozdrav. Reci nam, čime se baviš u životu? Inače, bavim se sigurnošću, kriptografijom i općenito Linuxom. Znači, taj aspekt mi je bio dosta interesantan na profesionalnom dijelu i sad bavim se baš istraživanjem tih područja na foi e, Tamo si e, predavač, profesor, tamo, kako to je? Tamo sam znanstveni novak, to jest asistent, znači trenutno sam na doktorskom studiju i praktički radim kao asistent. Ne? imao si predavanje imena sigurne komunikacije i tokena. Možeš da. nam reći više o tome? E, zapravo stvar je bila o tome da su mi, ajmo reći, dojadile lozinke kao metoda autentikacije. Nisam htio više koristiti lozinke i htio sam vidjeti koje druge metode autentikacije postoje. Znači, tu su ili nešto što znaš, što su lozinke, ali nešto što imaš, što su tokeni, znači neki fizički, kao USB, smart kartica ili nešto treće, ili Zadnja varijanta su biometrijske metode, znači neke ponašajne ili fiziološke karakteristike. Nešto što, što jesi. Da, nešto što jesi. I zapravo tu sam najviše naglasak stavio na e, baš hardverske tokne, znači ne fizičke nešto posjeduš. Što sam malo govorio o standardnom OP sustavu na Linuxu, ima isto jedan dobar koji preporučujem da ljudi pogledaju ako žele dobru cross platformsku autentikaciju, YubiKey kao novi sustav. Za YubiKey sam čuo. E, YubiKey je dosta dobar, uh, e, vjerovalo ne dosta brzo stiže u Hrvatsku i implementacija njega je dosta jednostavna. Tu sam dosta bio iznađen jednostavnošću kako se to da dobro složiti. S druge strane, ima novih isto metoda kao što su uh, e, OAT, HOTP, znači Open Authentication, Hashed One Time Passwords i to su zapravo metode koje omogućavaju da svaki puta kad e, želite se autenticirati, koristite neki uređaj ili mobitel da izgenerirate password koji će biti korišten samo jedan puta i nakon toga je bezvredan. Na način se sprečavaju napadi snifanjem, malicioznim kodom, nije moguće ukrasti password, slično. S tim da je, pošto to sve slobodan, besplatan software, treba mobitel koji u pravilu svi imamo, ili USB token u stilu YubiKey koji dođe nekih stotinja kuna, software je besplatan, open source i po meni puno, puno <laughs> kvalitetnije. Bolje rješenje ne koristi loše lozinke ili slabe lozinke. Danas baš na konferenciji bilo predavanje da GSM baš nije najsigurnija stvar na svijetu. Kako se to odnosi na ovo sigurne, na, na koji bi nam trebali povećati sigurnost, a u biti kada mi se tokena koristimo nekakav GSM uređaj? to je zapravo uh, onak interesantno jako pitanje jer ima jedna varijanta tokena koji, znači ne generirate ga na mobitelu pomoću neke aplikacije, to su oni HOTP ili uh, TOTP tokeni, znači koji se generiraju na aplikaciji, na kojoj su oni totalno imuni na bilo koje ranjivosti GSM mreže, ali postoje uh, tokeni koji se šalju kao SMS poruka, znači ima neke banka ima neke banke koje implementiraju, e, to se zove SMS OTP oni pošalju vama na znači, SMS poruku i znači, ako imate svoj mobitel, vi, ga, vi jedni ga držite, možete se autenticirati gore. Nažalost, eh, AP1 algoritam i novi AP3, to je Katsumi koji je sad za GSM Security izašao, imaju katastrofalnu sigurnost i definitivno ako ste zabrinuti za sigurnost baš preko SMS-a, mobile autentikacija spada. S tim da eh, stvar je da neko može usnifati login Eh, ako su ti tokeni koji zato je opet bolje koristiti oni koji se baš generiraju na mobitelu ili oni koji su na stiku ili kartice, a ne oni token koji se prema vama šalje u SMS poruci, znači onaj one time password koji ide u do vas. Sve do nedavno sam mislio da su ti tokeni poprilično sigurni, ali sad kad sam poslušao predavanje <clears throat> o GSM-u sam Razmislio sam. Evo, meni, po mojem, ako treba se izabrati neki token, smart kartice, naravno, koje su dobro suportane pod Linuxom, recimo Hidove ili Gem Plusove, Gemalto, one su ok. S druge strane, vrlo vjerojatno će nam onaj novi projekt od YubiKey-a donijeti dosta dobre stvari koje bi trebale nam, ajmo reći, to standardizirati malo, pošto su počeli sa novim metodama i od Radiusa, i od e, PAMA, i od HTTP autentikacije pomoć tih e, Kijeva, pa ja, vidjet ćemo šta nam budućnost nudi. O pa sam čuo samo dobro. Nadam se da će od toga biti nešto. Pa, stvar je zapravo open source zajednice kako će ona nastaviti i developati to. Ja znam da ću se ja u neki dio tih projekata uključiti recimo u Radius support, ali ja, vidjet ćemo kako će dalje ići. Definitivno oni koji nisu probali nek probaju, ja mislim da neće biti razočarani. Pa ono što je još zanimljivo, recimo nekakva autentifikacija pomoću nekakvih biometrijskih podataka. Ne znam koliko se to pokrije u predavanju. Jesam na brzakanjem, radi sam neke stvari s biometrije, temelju svojeg znanstvenog rada, pa koji točno dio vezi? Pa recimo, opet povezano uz nekakvu sigurnost. U slučaju da, da me banka zatraži neke biometrijske podatke, u Minority Report s Tom kruzom on šeće po podzemno i ono, imaju 500.000 skenera koji mu skeniraju oči i ono, policija odmah zna gdje se nalazi. U tom slučaju, dobro, on je pretpostavljen kriminalac, ali sa tokenima, sa šiframa, znači kad ti podaci procure, to se, te stvari se mogu promijeniti. Znači ti promijeniš šifru, baciš token, dobiješ drugi, ali u slučaju da procure, recimo da banka izgubi neke podatke tvoje, što ne, ne bi se desilo prvi put, šta onda? Jednom kad imaš otisak prsta ili uh, sken zjenice ili DNA to više ne možeš promijeniti. postoji jedan dio u akademskoj sferi koji se zove revocable biometrics ili cancelable biometrics, znači gdje vi hoćete napraviti, uzmete biometrijski e, uzorak i onda dodajete još neke informacije da bi vi mogli njega jednostavno odbaciti nakon nekog vremena. S druge strane, postoje akademske istraživanja koje rekonstruiraju otisak prsta na osnovu samo par karakterističnih točke i žele napraviti otisak prsta koji će proći kao validan otisak prsta bez obzira da li je e, to pravi otisak. Znači oni samo gledaju minucije karakteristične točke kod otiska prsta ili kod zjenice. E sad, e, zato baš sam rekao u predavanju, biometrija je odlična metoda, ali samo za lokalnu autentikaciju, nikako ne za udaljenu autentikaciju, znači da vi to šaljete putem mreže ili slično. Znači cijela stvar, bilo kakva obrada biometrije mora se dogoditi lokalno uređaj, onda sam može slati nešto što čak nije niti template. Mislim, ono što sam htio pitati je, uvijek postoji mogućnost krađe tih podataka. Kao što danas neko može doći popaliti bankomat, tako bi neko mogao doći popaliti bankomat i ukrasti možda čak i ono što je vrijednije od novca, znači biometrijske podatke tišće ljude koji su bili na tom bankomatu. Da, znam. E, to je zapravo danas veliki problem i ljudi se baš trude, pokušavaju anulirati to nekim novim metodama, ali kak ide mjere zaštite, tak ide mjere obilaženje, iste zaštite i Mislim da je to jedan od glavnih razloga zašto ljudi ne vole biometriju. Mislim, ne možeš cancelati odsad prsta. Promijeniš pasu, ali odsad prsta nećeš moći promijeniti. To je veliki dio zašto je bio pad popularnosti upravo biometrije. Makar, velim, ako se pazi, znači pristup, ako se pazi da nije to na bankomatu, recimo, sumnjam da će bankomati uzeti otiske prste tako, ali imamo druge stvari koje su ponašene karakteristike, kako brzo tipkamo na računalu, naš potpis, Eh, na koji način recimo odaberemo neke. Ima jedan projekt koji sam radio prije par godina, zove se kolorimetarska tipkovnica, koji odabire više mogućnosti, autentikaciju stilu, bi točno znati na koji način morate neke stvari povezati i slično. Znači, tu bi se išlo na ponašajne karakteristike koje definira vaša psiha ili koje se povezu na neki način. Ja mislim da tu je velika mogućnost za napredak i za nova istraživanja i za nove metode koje bi bile puno, puno bolje. Znači, teoretski ne trebate nositi toliko, nego praktički vi morate reći nešto način na koji bi vi to jedini mogli rešiti na koji bi bio uvjetovan vašom psihom. To je sigurno područje koje će se sve više i više spominjati. Da, e. Lozinki neće biti sve manje i manje, nego sve više e, više. Imate onaj projekt Pirit koji sam isto spominjao na predavanju, to vidite samo kako napreduje e, taj, znači Pirit kao kamen Pirit je dosta interesantan, baš zato jer pokazuje koliko kuda tehnologija za krekanje pasorda napreduje u brzini i vidi se omjere 3 mm naspram 5 cm, znači u odnosu na onom grafikonu, tko u marketinškim promidžbama, ostali mi, ne? I mislim da će tu zbiljno se vidi da grafičke kartice, FPGA procesori, sve su jače, sve su jeftiniji i dostupačniji za bilo kakve napade. Po tome, evo, ipak mislim da je bilo bolje polako o nekim drugim metodama koje su sigurni od vozinki. je puno hvala. Nema na čemu. Gdje ti ljudi mogu naći? Blog, Twitter? A, ima me na Twitteru, Kisa Sondi, znači samo prezime. Ima me na ostalom svim, znači ne skrivam se baš po to ako se upiše, nađe se i moj, ajmo reći, web koji je na fakultetu, imam privatni dio, imam public dio, privatni dio je ono gdje se mogu naći projekti, neki tweakovi i slično, ali pomalo možete, ako pišete ime prezime Google, već do, do linkova na sve te, znači, kako bi rekli, u toku sam sa tim svim stvarima. Hvala puno. Nema čemu.